gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Esiet sveicināti Rīgas katoļu gimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Anija. Un mani sauc Kārlis. Šodien mēs esam kopā ar Georgu un Regīnu. Raidījumam ir pievienojušies divi jauni skolēni. Lūdzu, nedaudz iepazīstiniet sevi ar mūsu klausītājiem. Čau! Uh, Mani sauc Gustavs, un es esmu 7. klasē. Man ir 14 gadi. Un kāpēc šodien mums pievienojies? Mm, man interesē kā, vispār rādījuma arī, kā jums te viss izstāsta un kā, uh, kā vispār studijas tas. Ļoti jauki. Okay, um, mani sauc Lūna. Es esmu no 10. B klases. Un, uh, es šodien izdomāju pievienoties, tāpēc, ka man draudzens bija iepriekšējā reizē, un uh, eh, viņam bija baigi forši, baigi laba pieredze, un tad es izdomāju, ka arī jāpamēģina. Ļoti patīkami dzirdēt, ka jūs esat pievienojušās mums. Bet šodien mēs parunāsim par fiziskajām aktivitātēm tieši, jo, manuprāt, tas visiem cilvēkiem ir aktuāls dzīvēm un sagādā prieku un gandarījumu. Nu jā, un uh, pirmais jautājums man jums tad ir, uh, vai jūs sportojat? Um, vai mēs sportojam? Uh, tā teikšu par sevi. Um, teiksim tā, es to nezinu par sportošanu, ko es daru. Tas tā ir fiziskā aktivitātes, kas uh, ir manas, manā dzīvē, un tā ir vairāk ļoti aktīva dejošana. Nezinu, kā pārējie, ko jūs darāt. Es domāju, ka uh, dejošana ir sporta veids. Es to <laughs> noteikti uzskatu. Es pat arī dejoju, un tas ir tāds strīdīgs jautājums, man liekas. Bet, um, protams, tas ir sports pēc maniem uzskatiem. Kā jums pārējiem liekas? Es, uh, es piekritīšu, es arī kādreiz gāju sportā, gan īsu brīdi, bet uh, jā, es, es abrīnoju cilvēkus, kuri var to izturēt. Un, jā. es piekritīšu arī. Un um, kādos sporta veidos jūs ejat? Es eju florbolā, kas uh, tiem, kuri nezina, kas tas ir, uh, es to vislabāk raksturotu kā hokejs uz laukuma. Ir uh, tieši tāds pats sastāvs un noteikumi līdzīgi kā hokejam. Un es florbolu izvēlējos spēlēt, tāpēc ka es redzēju savus draugus Instagram bildi, kur viņi Viņai man tiešām patīk tā bilde, un es domāju, ka man arī tāda bilde būtu jādabū. Tā es sāku spēlēt, un man baigi iepatikās. Un, mm. uh, jā, tad es varbūt turpinu par sevi. Uh, jā, es dejoju tautas daļas. Uh, nezinu, kā raksturot tautas daļas. Tas ir uh, iestudēta choreogrāfija. Mm Nu, noteiktu pāru skaitu, kuru izpild ar soļiem, uh, tam līdzīgi. Tas būtu jau definējums, kā tu par florbalu stāstīji. Uh, manuprāt, tā man ir vienkārši sirds lieta, ko es daru savā, teiksim tā, brīvajā laikā, bet vairāk brīvais laiks tas, kad ir, kad es neesmu dejošanā, tas vairāk ir brīvāks. Uh, dejoju es jau iznāku gandrīz 17. sezonu. Tas nozīmē, ka tas bija mans dzīve. Uh, un uh, Jā, šobrīd ir ļoti jauks laiks, gatavojoties jau vasarā gaidāmajiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Tā kā tas ir, šie pēdējie divi gadi ir bijuši tādā ļoti saspringtā sezonā pagājuši, gatavojoties. Un, bet tas ne, nemazina to prieku, ejot uz mēģinājumiem, mācoties kaut ko jaunu, kaut ko skaistu un kopā redzot brīnumu. Un kas tev tieši visvairāk patīk par dejošanu? Oi, ļoti interesants jautājums. Uh, pirmkārt, laikam, tas ir uh, pārvarēt pašam sevi, pārkāpt pāri tam, ko tu vakar nevarēji, būt gatavam to izdarīt šodien. Uh, Otrakārt, ir, ir cilvēki, jo tā ir tāda milzīga, milzīga ģimene. Tā kā, tas nav ģimene kā skolā, tev ir klasē 12, 13 cilvēki. Tā nav kā skolā visā kopumā. Uh, Tur pāris simti cilvēku, bet tie ir tūkstoši, kuri dara vienu to pašu. Un mīl dēļ tikpat uh, ļoti kā es. Un, uh, jā, tas ir gan tāds uh, morālais treniņš, un, protams, arī tas fiziskais uh, treniņš, ko es uh, iegūstu. Jo, kā jau minēju, kā es minēju, nu nav tā, ka dejošana nav sports, jo dejot īstenībā ir grūti un tas prasa ļoti lielu fizisko sagatavotību. Gan uh, kardio uh, treniņa vietā noteikti ir kādas uh, dinamiskākas dejas, gan arī uh, tas prasa plastiku. Un, uh, gan visādus ķermeņa vingrinājumus, lai uh, vispār tas uh, rezultāts skatavs būtu baudāms skatītājiem. Tad, jā. Un cik es saprotu, tu ļoti ilgi jau eji dejošanā vispārīgi, un kāda būtu tava tāda motivācija, kas tev palīdz turpināt dejot un nepadoties, jo gan jau tu saskaries ar visādām bailēm, piemēram, ejot uz skatuves un visādām tādām lietām? Teiksim tā, uh, varbūt tās bailes ejot uz skatuves vairs nav, bet, kad es biju mazāk, tad tiešām ar katru koncertu, katru mēģinājumu pat bija tā, uh, uh, sirsniņa trīcē par katru to soli, ko es daru, kas netev turpina nepadoties. Um, laikam tā ir ticība kaut kad es uh, varēšu arī, nu, tā kā teikt, ka tā ir jau ģimenes tradīcija. Tā, protams, tev ir tāda pārmantota, jau man vecāki dejoja, vecāki dejoja, tas kā, bet ir pirmkārt turpināt to tradīciju, gan arī mm, nepadoties uh, pie pirmajām grūtībām, jo Nu, nav tā, ka uh, viss ir spoži, rožaini un forši ejot uz mēģinājumiem četras nedēļā. Bet, uh, tas uh, prasa to pašdisciplīnu un savākšanos. Un pārvarēt sev pārkāpt pār savām nevaru, negribu un varbūt nevajag. Bet uh, vienkārši iet uz priekšu, darīt un uh, cerēt, ka kaut kad būs labi. Viss nu, klausās <clears throat> ļoti, ļoti jauka pieredze. Un prieks dzirdēt, kas, ka tas tev tā sasilda sirdi un padara tavu dzīvi tādu krāsaināku, sminētu. Jā. Jā. Savukārt es, es nodarbojos ar judo. Man tas ir ļoti tuvs hobijs manā sirdī. Uh, Un tas ir, ja citi varbūt nezina, tas ir cīņas sporta veids, kas ir radies Japānā 19. gadsimta beigās. Un tajā pamatā pašā ir visdažādākie paņēmienu izmantošana. Un šajā sporta veidā cīņas laikā mērķis ir nogāzt pretinieku uz muguras. Un šis pats sporta veids ir tev iemāca ļoti lielu disciplīnu un galvenokārt, ko varbūt citi cilvēki un klausītāji nezin, iemāca cieņu pret pretinieku. Jo tieši judo kā sporta veids, tas māca to, ka, piemēram, pēc katras ciņas tev vajag paspiest roku uh, pretiniekam, paklanīties, izrādot cieņu, paklanīties pret tiesnesi, kas izrāda šo cieņu un saprast, ka uh, tu cīnies nevis tikai, lai uzvarētu, un pēc tam tur um, smējies par otru, ka viņu zaudēja, bet tu izrādi cieņu un ka tā bija laba cīņa. Un kāpēc es eju uz judo? Es sāku, tagad kopumā es iešu drīz kaut kur, es minēšu piecus gadus. Es sāku, kad es biju nedaudz mazāk, kaut kur, ka man bija desmit gadi vai deviņi, un tas sākumā bija vienkārši kā uzlabot savu fizisko sagatavotību. Jo, kā jau es iepriekš minēju, es iepriekš nodejoju, nodarbojos ar dejošanu, arī diezgan ilgu laiku. Sanāca kopumā 16 vai 15 gadu, jo sāku 3 gadu vecumā dejot. Un es arī gāju tautas dejās, tad hip-hopā, baletā ļoti ilgu laiku nogāju, bet pamatā bija mūsdienu dejas. Un no tā mācoties, tas man arī ļoti palīdzēja iet un uh, sasniegt rezultātus čudo, jo arī dejošanās ļoti daudz ko iemācījos, kā piemēram lokanība, kas arī ir ļoti svarīgi džudo, tā kā tas tev palīdz noturēt līdzsvaru un izvairīties labāk no tā, kad um, jā, tev jāizmet, jāizvairas no metieniem. Un uh, tas, tas, ko varbūt arī citi nezināja, ir tas, ka judo ir arī olimpiskais sporta veids kopš 1964. gada. Un ir arī sasniegti ļoti daudz labi rezultāti tieši ar šo sporta veidu. Un, uh, kā jau es iepriekšējā raidījumā minēju, aiziepriekšējā atvainojos, uh, pārteicos. Um, es stāstīju tieši par savu judo nometni. Un, uh, tur arī stāstīju par to, cik lielu disciplīnu tas dod tevī un to mieru, kas man uh, tiek saņemts no šī sporta veida. Un jā, uz šīs nots mēs vēlamies iet mūzikas pauzē ar dziesmu I have Tiger o, no Survival.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 Uh, sanāk, es Gustavs nodarbojos futbolu un es varu pastāstīt daudz ko par futbolu. Kā visiem liekas, tas vienkārši kā spārdīt bumbeti. Uh, tur ir vajag pielietot daudz fiziskas, tā kā cīņa, tur ir daudz fiziskā cīņa, izturības cīņa. Un tur arī diezgan tā kā vajag ļoti labi visu saskatīt un taktiski tā kā visu iegaumēt, eh, saprast vispār, kur tu atrodies, ko dari, kur tev jāskrien, kur tev, acis, jā, kur tev acīm jābūt. Es varu īstenībā var teikt, ja jūs, es, eh, ja jūs skatāties futbolu, jūs redzat, ka eh, tā kā var teikt visu laiku, tā kā reāli katrā minūtē notiek fiziskas cīņas, kur visu laiku, piemēram, krāklus rāja vai tur grūstās un tā, jā. Un Un e, es nodarbojos futbolu, jo es mīlu to spēli. Es e, skatos futbolu, atbalstu futbolu. Un e, man arī visādi spēlētāji patīk. Man ir arī mīļākais spēlētājs Lionel Messi. Un viņš uzvarēja nesen Eiro kausu. Un, tā kā, arī sadarbojos, jo kā, man patīk vispār ar bumbu sadarboties. Un, uh, es domāju, ka man arī vienkārši padodas futbols. Un, tur arī kā, man patīk, ka tur eh, viss jāskrien visu laiku pēc tās bumbas. Un tad arī viņu kā jāskrien, jādod skatīties, kur nu, īstenībā. Gustav, kas tev iedvesmo futbolā? Uh, Es domāju, vienkārši spēles, visi, visi notikumi, kas futbolā notiek, jo futbolā arī ārā no futbola spēlētēm viss kaut kas tā kā interesants notiek starp viņiem. Un uh, īstenībā, uh, kā viss tas, tas taktiskais, viss kā spēlēs ir notiek kāds tur tā kā kā tur viss viņi skrien, kā, kāds tur viņiem, kā viņi atšķirīgi, visi skrien, viņiem tās pozīcijas ir ļoti daudz un tur kā nav tik vienkārši, nav tā kā vienkārši pārdīt bumbu un sīst vārtos. Tā arī jāzina, ka tu kā varis, nu, kad tu sītīs vārtos, tev vajag arī tā kā uz vāc, nu, tā kā vācargu saprast viņa tā kā kustību un visu to, jo viņš vienkārši piemānīja, ka tā kā, viņš vienkārši tev šāvienu paņems rokās, tev vajag arī saprast, kur tu šausi, kā tu šausi. Jo arī vienkārši nav tā, vienkārši tu arī bliez, tu vari to bumbu kā iegriezt vai tā kā, tā kā riktīgi augstu tausis, vai zemu, vai stūrī, vai pa vidu. Un arī īpaši kā pendulēs tev vajag vārdsargu piemānīt, tā kā, ka tu piemēram it kā šauj tur augšā, pa labi, bet tu šauj kreisi pa apakšu un tā kā viņš tā kā mēģina nosargāt bumbu pa nepareizo pusi. Un, piemēram, es domāju, ka man ļoti padodas izsmeļot pendels. Un, jā. es arī situ visu laiku brīvsitienus. Un īsnībā vi, vien, visi, kurus sitis, es varu teikt, tikai vienu esmu pārsitis. Bet tās visu laiku trāpa vārtiem, bet vārtsargs daudz nosargā. Kā, man vajag to vēl uzlabot. Tā kā, precizitāte, es domāju, man ir laba, bet man tā kā spēks, nu, tā kā šā, šā, cik es stipri sītu, vajag uzlabot. Īstenībā, man nu, garīgi. Vajag vienkārši strādāt, strādāt un visu tā kā uzlabot, jo tev nekad nebūs perfekti. Un jā, arī, ja tu tā kā trenējies, tev nevajag visu, tā kā visu jau grūto matēt, tev vajag visu vienkārši to tā kā perfekti iemācīties. Piemēram, vienkārši padot bumbu, tev vajag viņu precīzi, jo tu vienmēr, vienmēr vienkārši kļūdīsies. Nu, kā nav, neviens, no, neviens futbols nemāk neko, piemēram, uzbrucēji nemāk aizsargāt, un aizsargi nemāk, piemēram, tur, nu, viņiem arī, viņi māk aizsargāt, viņiem arī labāks fiziskais, jo parasti tie, un, jā, var teikt, tu, aizsargi tādi vairāk fiziski, bet nu, es teiktu, pa uzbrucējiem viņi var būt tādi gari vai tādi ļoti īsi. Un, jā, tā kā futbols nav var teikt tikai pa bumbu spādīšanas, var arī daudz, daudz pa fizisko, tā kā fizisko, tā kā, nu jā, vienkārši pa fizisko kāds, arī pa izturību, jo tev tā kā jāskrien pa to lielo laukumu 90 minūtes, un tas nav tik vienkārši. Jā, man patīk tā doma, ka tā kā, ir jāiet uz priekšu un uh, nevajag apstāties pie pirmajām grūtībām. Un uh, cik tu ilgi nodarbojies ar futbolu? Es tā, es tagad uh, iesāku. Un Jā. es tā kā, es sāku komandā vispār iet tagad jau otro gadu, bet tā es spēlēju kaut kādas Vēl papildus 5 gadus, nāk, tā, 7 gadus apmēram spēlēju, bet tās tos 5 gadus vienkārši nu, ar draugiem ārā spēlēju un izbaudīju spēli. Jā. Ļoti jauki. Un, Georgi, kāds ir tavs mīļākais sporta veids, ar kuru tu nodarbējies? Um, futbols, kā arī trenējos tajā pašā komandā ar um, Gustavu. Un, um, man vispār, um, man es trenējies futbolā. Man arī pašam futbols ļoti patīk, kā arī um, e, daudz skatos spēles. Es atbalstu um, komandu Manchester United, Anglijas Premjerlīgā. Um, man, uh, man, es, eju, es mēģinu tikt uz treniņiem katru dienu, bet otrdien es netieku, jo es rādījām arī runāju. Um, man treniņi ir uh, piecas, uh, piecas reizes nedēļā. Um, man uh, pa, pašam um, es, es pats spēlēju uzbrukumā lielākā daļa no reizēm. Um, un es eh, arī man ļoti um, patīk pa futbolu, kad es, um, piemēram, man patīk, nu, vairāk man patīk, es teiktu, skatīties, bet spēlēt man arī ļoti patīk. Um, un um, arī uh, es, piemēram, kad es spēlēju, man uh, iedvesmo, piemēram, spēlētāji kā Ronaldo, vai, um, vai uh, uh Rašfords. Um, bet uh, jā, es uh, futbolu spēlēju. Es, es spēlēju pats futbolu divus gadus, bet es tā vispār draugiem jārāda jārā spēlēt. Es spēlēju ap kādiem sešiem, gad, pieciem, pieciem gadiem, es teiktu. Ja tev būtu jāizvēlās uh, starp Ronaldo vai Messi, kur tu izvēlētos? Šito jautājumu arī var uh, Gustos atbildēt. Es izvēlētos Ronaldu. Nu, tā kā Ronaldo ja viņš tāds fiziski spēcīgāks ir. Bet tā bija ļoti, var teikt, vienādi. Un viņi abi ir reāli ļoti labas lietas sasnieguši. Man pašam, man, um, es piekritīšu Gustavam, man labāk pašam arī patīk Ronaldo. Kā viņš spēlēs, ir eh, priekš mums mīļākās futbola komandas Manchester United. Un arī, um, kad, viņ, kad uh, viņš godīgi spēlē futbolu, nevis um, samaksāt ieslešiem, kā Messi. Un, um, à, tā, tāds tos viedoklis, jā. jā. Un um, man, pa, man negarši patīk Ronaldo labāk, kad viņš ir uh, labāks spēlētājs, vairāk vārti. Un um, man patīk, ka viņš spēlēs priekš Real Madrid, ja man arī ļoti pašam patīk Real Madrid. Un, jā, Ronaldos teikt, man labāks liekas. Bet uh, Manchester United tev mīļākā komanda. Jā. Mhm. Un, Gustav, tu biji teicis, kur tā mīļākā komanda bija? Nu, šobrīd man nav tāda mīļākā komanda. Kā vienkārši nu, man patīk skatīties tās lielās spēles, skatos, kā tās lielās komandas tā kā, labākās spēlē. Es tā neatbalstu uh, noteikti kā klubu. Es pieņemu, jūs abi skatījāties šī gada, um, kā, kā tas skaitās futbolu čempionāts pasaules? Jā, Eiropas čempionāts. Jā, Eiropas jā, čempionāts. Un, uh, kāds bija jūsu viedoklis par uh, rezultātu? Um, es teiktu, um, es priecīgs, ka Spānija uh, uzvarēja Angliju finālā. Kā arī uh, ja es tā vispār gribēju, lai Portugāla uzvarētu, lai Ronaldo dabūtu savu otro Eiropas monētu. Es arī kausu. tam piekrītu. Jā, es arī. Jā, um, viņš vismaz tādā pašā um, Tā kā viņš eh, spēlē kā, um, izlases, tā kā futbols, tā kā valsts izlases līmenī, ka viņš būtu, tā kā var teikt, eh, tikpat daudz uzreiz eh, kā Messi, jo Messi ir pasaules, kā, protams, pasaules um, kauss. Un es teiktu, divas Eiropas, kau, divi Eiropas kausas ir kaut cik līdzīgs tam. Bet uh, es arī priecīgs, ka Spānija uzreiz, kad um, kad uh, seš, eh, set, tagad jau 17 gadīgais, bet uh, 16, 16 gadīgais Lamīņas Mals uh, eh, savus dzimšanas dienas dabūja finālu uzvaru pret um, Angliju. Nu jā, tas tāds uh, sapnis, var teikt, jā, jā. katram, katram uh, futbolistam savā mm -hmm. dzimšanas dienā dabūt zeltu. Jā. Nu, cik mēs saprotam, mēs visi esam tik ļoti dažādi. Uh, Bet mums viss kopā vieno šis sports, kas mums ir kā sirdslieta, un katram tā var būt tik ļoti dažāda. Bet kopumā tas padara mūs, mūsu dzīves krāsaināks un ar prieku piepildītas. Un tagad raidījuma noslēgumā palūksimies par mūsu valsti un tās sasniegumiem sportā. Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāktu tava valstība, tavs prāts, lai nokritīk kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen! Amen. Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu! Mēs vēlamies pateikties par to, ka klausieties šo raidījumu. Novēlam jums visiem svētīgu un sirsnīgu šo pēcpusdienu. Visu labu! Tā. Visu labu! Redzēšanos, lai jauks vakars visiem! Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.